chapter 17 Tauta elalesen HO Jesus, kai eperin tus ophthalmus autu es ton uranon, kai epen, pater, eleluthen he hora, doxason su ton huion, hina kai HO huios su doxa se se. Kathos edokas auto exusian PASEIS sarkas, hina pan ha dedokas auto dose autois zoein ionion. Haute de estin he ionios zoe, hina gnoskosin se ton monon alethinon theon, kai hon apestelas Jesun Christon. Ego se edoxasa epites geis, ta ergon et teleosa ha dedocas moi hina poieso. Cae nun doxason me, su, pater, para se auto te doxe he econ pro tu ton cosmon enai para soi. E fanerosa su ta onoma tois anthropois hus dedocas moi ec tu cosmu soi esan, kai emoi autus dedocas, kai ton logon su tete recasin. Nun egnocan hoti panta hossa dedocas moi para su estin. Hoti ta remata ha dedocas moi dedoca altois, kai altoi elabon kai egnosan, alethos hoti parasu ex elthon kai epistiusan hoti su me apestelas. Ego peri auton uroto, u peri tu cosmu uroto, ala peri hon dedocas moi hoti soi esen. Kai emma panta sa esten, kai sa emma, kai dedoxas mai en autois kai ukete emi to cosmo kai hutoi to cosmo eisen kai ego pros se urkamai pater hagie te reson autus to anomati su ho dedocas moi hina osen hin kathos hemes hote emen met auton to cosmo ego eterun autus ento anomati su hus dedocas moi efulaxa kai udes ex auton apoleto e me ha huios tes apoleas hina hegrafe plerothe nun de pros se ercamai kai tauta lalo ento cosmo hina ecosin ten caran tein emein peple romanein en autois. Ego de doca autois ton logon su, cae ha cosmos emisesen autus, hoti uc esen ec tu cosmu, kathos ego uc emi ec tu cosmu. Uc uroto hina ares autus ec tu cosmu al hina te reses autus ec tu poneru. Ec tu cosmu uc esen, cathos ego ec tu cosmu uc emi. Hagiason autus ente te aletheia su, hologos hosos aletheia esten. Cathos eme apostelas eston ton cosmon, cago apostela autus eis ton cosmon, cae huper auton ego hagiadzo emauton, hina cae autoi osin hegiasmenoi, in aletheia. U perituton de uroto monon, alla cae periton pistuanton dia tu logu auton eis eme. Hina pantes hin osen kathos su pater en emoi kago en soi hina kai autoi en hemin hin osen hina ha cosmos pistiuse hate su me apostelas kai ego ten doxan hen dedokas moi dedoka autois hina osen hen kathos hemes hen esmen ego in autois kai sou en emoi hena osen teteleomenoi eis hen kai hena genoske ha kosmos hoti sou me apestelas kai ega pesas autous kathos eme ega pesas pater hous dedokas moi thelo hena hapu emi ego kakenoi osen met emu hina orosen ten doxan ten emain hen EDOCAS moi hoti egapesas me pra katabales cosmu pater dikae kai ha cosmos se uk egno ego de se egno kai hutoi egnosan hoti su me apostelas cae ignorissa altois ta onoma su, cae gnoriso hina he agape, hen egapesas me, en altois, e caigo in altois.